Radījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un šajā rādījumā priesteri viedoklis kopā ar mani ir priesteris Dmitrijs. Sveicināts! Labdien, labdien! Uh, sirsnīgs paldies vēlreiz par to, ka pievienojies šajā reizē, un šajā reizē varbūt tās, man gribas teikt, protams, ka katra ir īpaša <laughs> reize, bet šajā reizē īpaša ar to, kad ir Eiropas diena. Uh, diena, kad svinam, kā Latvijas prezidents Rinkevičs kungs uh, teica kādā no uzrunām, uh, Eh, brīvību, drošību un demokrātisku Eiropu. Un, protams, jautājums par vērtībām, principiem un vienotību, jo joprojām tas ir ļoti, ļoti pat aktuāls. Es domāju, Eirovīzija savā ziņā pat arī parāda Eiropas dažādību un vienotību, vai tās varbūt tās pat eh, trūkumu un pilnīgi noteikti to, cik eh, dažādi un kontrastrējoši var būt tās tādā kultūras uh, mūzicēšanas vai mākslas izpausmē mēs varam būt, un, protams, ņemot vērā to arī, kāpēc mēneša mums būs arī Eiropas Savienības vēlēšanas, un mums ir katram jāizdara sava izvēle, ko tagad darīt. Pirmais jautājums, ko es tev gribu uzdot, vai tu svini Eiropas dienu? Um, kā lai to pasaka? Um, man ir ļoti tuvu svētki, uh, ko svin mani draugi Ukrainā jo uh, tieši uh, viņiem uh, ir astotais datums, uh, kad viņi svin uzvaru par um, nacistisko Vāciju, un uh, viņi uz, uz, uzliek tad arī uh, latviski, nezinu, kā šī puķa saucās, mak, ja, krieviski tas ir, uh, ah, magone, magone, ja, jā, magones jā. simbolu, uh, un, uh, un viņi uh, svin tieši uzvaru uh, Otrajā pasaules kara laikā, nevis tā tērijas kara laikā, tā saucamā. Jā. Jā, un, un īstenībā e, es vairāk svinu to astoto datumu, mm. E, tā personīgi svinu, jā, protams, ne, ne publiski, e, jo m, mm, priekš manis personīgi tie ir svētki vai tā dieta piemiņas diena drīzāk, kas liecina par to, ka vienā brīdī demokrātija jau nenostrādāja, ka viņa ir ļoti trausla. Eh, tas, protams, drīzāk jau būs tiešām ļoti subjektīvs viedoklis, bet, um, ja mēs paskatīsimies uz Eiropas vēsturi uh, pēc pirmā star starpkaru posmā, mēs ieraudzīsim interesantu lietu, ka no vienas puses uh, veidojas kā sēnes pēc Lietuvas nacionālas valstis, ja tā nacionāla pašidentitāte um, kļūst par tādu vadošu motīvu daudzās valstīs Eiropā. Uh, Eh, tad eh, patiešām rodas demokrātijas. Ja eh, sievietes iegūst vēlēšanas tiesības, ja patiešām notiek tā viena tā, tāda izlīdzinā, tiesību izlīdzināšana, tā to varētu nosaukt. Mm. Bet vienlaicīgi Itālijā radās uh, Musolīna režīms. Jā. Protams, viņš nav veidojies pa vienu dienu. Vācijā mm, rodas arī mm, Hitlera režīms, mhm. jā, kurš mm uz brīteņu atnāca um, pie varas pilnīgi demokrātiska veidā. Ja. Um, nu, galu galā neaizmirsīsim arī uh, Ulmaņa kunga, prezidenta Ulmaņa kunga apvērsumu Latvijā, jo nu, tas jānosauc par apvērsumu, jo skaidri jāpasaka, ka viņš nebija, nebija uh, demokrātiski ievēlētais prezidents. Jā. Jā. Notika uh, faktiski valsts iekārtas izmaiņas, jā, un, un mēs redzam, ka uh, no vienas puses demokrātija nevar, nu, nevarēja nostrādāt tādā ziņā, kā pie varas atnāca. Un, protams, eh, nerunājam mēs tikai par Hitleru un Musolīnu, kā pie varas atnāca nu, despoti, varētu teikt. Ja? Uh, un nebija iespējams jau viņus savādāk padzīt projām, ka tikai caur karu. Ja? Uh, no otras puses, um, mēs redzam, ka Eiropa atgūst savu demokrātisku identitāti tieši pēc otrā pasaules kara. Jā, un tagad mēs šo demokrātiju mēģinām aizsargāt, bet no otras puses tā ir diezgan trausla uh, realitāte. Jā, jo viņa pati sevi ir, ies, viņa ir spējīga pati sevi noblokēt. Jā, un tagad, ša, šodienas kontekstā, ir īpaši, kad mēs redzam, uh, ka mm, no vienas puses mēs ilgojamies pēc tā, lai patiešām mēs būtu demokrātiska valsts un Eiropa būtu demokrātiska. No otras puses mēs redzam arī uh, Eh, es arī pamanu tādas tendences, piemēram, Ungārijā, ja, kad um, cilvēki vēlās tā kā sapulcēties ap kādu vadošu personību. Mm. Ja. Un eh, vai tas gadījumā neat, neatgādina Itāliju 20. gados vai Vāciju, Vāciju 30. gados? Ja. Vai es tur atkārtojās? Un tāpēc e, tas ir viens liels jautājums, kā saglabātu demokrātiju, izmantot demokrātiskas metodes, lai neiekrīst autoritārismā, uh, bet no otras puses neļaut arī demokrātiju izmantot un demokrātiskas institūcijas izmantot, lai kāds netiktu pie šīs varas. Mm. Ja, jo, eh, ja mēs paskatīsimies uz to pašu Krieviju, nu, <laughs> vismaz to pirmo reizi, ja, Putins atnāca pie varas demokrātiski. Ja. Jā. Mm. Bet, un visu laiku viņi tur runā par demokrātiju, jā, bet nu, mēs redzam, kas notiek. Nu, jā, jā. Jā, es negribētu, lai mēs līdzinātos Ja? Tā, tā kā tas, uzlie, uz, tas, uzdo, tas uzdot jautājumus, uz kuriem man pat nav atbildes, ja? nu, jā, tikai tādas ilgas. Jo man liekas, ka eh, tas arī ir tas fons, kurā mums šī e- Eiropas diena tiek svinēta, vai ne? Tas saistībā ar otrā pasaules kara beigām, uh, bet eh, mm-hmm. man šķiet tas vēl jo asā, sāsinātāks eh, tiek pasniegts šī brīža situācijā saistībā ar Ukrainu un kas mm-hmm. varētu notikt un tad nu mūsu, mūsu savā ziņā tā kā stāda priekšā, kāda ir tava izvēle, vismaz man personīgi ir pilnīgi noteikti tāda sajūta pēc mm -hmm. visas tās komunikācijas, nu tagad tev ir jāizdara sava izvēle, kurā pusē mm -hmm. tu uh, gribētu šajā gadījumā būt vai nu Eiropā vai citā pusē, nu negribas teikt mm -hmm. obligāti, kad uh, Krievijas pusē, interesē, bet, bet nu, tāda ļoti radikāla bez mazvai šī izvēle, mm. kas um, un dramatiska pat šī izvēle vismaz manā personīgā tādā sajūtā šobrīd um, veidojas. Un, protams, šajā sakarā tad arī gribas, um, gribas padomāt par tām vērtībām, jo bieži vien un vēl joprojām, tā skaitā baznīcas uh, kontekstā mēs dzirdam uh, Jā, nu, um, eh, viss bija slikti varbūt tās eh, tajos tālajos, bet tomēr labajos padomi laikos, jo tur mēs vismaz varējām palikt uz savām vērtībām, nu tagad nedaudz tuvāk jau pēc 30 gadiem brīvībām, mēs vairāk nerunājam varbūt tās gluži par padomu laikiem, bet nu eh, kaut kādas, kaut kādas sentiments, kaut kāda sajūta ir pēc kaut kā um, nedaudz līdzīga. Un, nu, Eiropa, diemžēl, ir nodevusi mūsu vērtības, un tagad jau mēs tā mm. daudz aktīvāk pat uzdrošinamies kritizēt un iebilst un, un un izrādīt savu nepatiku un tā tālāk. Un, un arī šajā kontekstā tas jautājums, kurā pusē tu gribi nostāties. Nu tāda, e, es priekš sevis tādu uzcītiņu jautāju, un mana atbilde pilnīgi noteikti ir Eiropas pusē. Mm -hmm. Es saprotu, ka izvēle ir e, nu, varbūt tās tiešām tāda ļoti dramatiska šobrīd, <laughs> vai ne, eh, ja tā padomā un paskatās eh, un pāanalizē tās vērtības un principus, ko mēs izvēlamies, un pilnīgi noteikti tas nav nekas ideāls, bet eh, no otras puses man citu izvēles šobrīd tādu um, ņemamu vērā nemaz arī nesaskatu. Uh, var, var kāds iebilst un teikt, jā, bet tad tu varēsi pastāvēt par ģimeni, tad tu varēsi pastāvēt par kaut kādu dzimumu identitāti, un tie, man mhm. liekas, viena no tiem sāpīgiem jautājumiem Latvijas gadījumā, vai ne? Bet, uh, bet no otras puses man šķiet daudz, kas arī tiek pazaudēts, un es neesmu droši, kad es gribētu pazaudēt to, ko Eiropa piedāvā, pat ja arī man nu, līdzi nāk mhm. blaknes. Mm Un nu, šeit ir viena interesanta lieta, ka um, no vienas puses ja, mēs uh, varam runāt par, nu, par cilvēkiem, kuri atbalsta tās konservatīvas vērtības. Ja. Ka no vienas puses, es arī starp citu esmu ļoti konservatīvs cilvēks, un konservatīvisms, konter, konservatīvisms man ir tuvāk nekā visas pārējās, um, pārējie virzieni. Ja. Patiksim to mazliet tā vienkāršāk. Uh, Eh, bet no otras puses, eh, es redzu, ka arī konservatīva sabiedrības daļa iestrēgst, piemēram, eh, tādās mm, sazvērstības teorijās, ja, ka notiek ļoti liela radikalizācija. Ja. Mm, tas ir no vienas puses. No otras puses, ja mēs skatāmies uz kreisiem liberāļiem, ja, tad mēs arī, arī varam redzēt zināmā mērā radikalizāciju, piemēram, pat ar, ar tādiem aicinājumiem, uh, nu, konservatīvus cilvēkus tā kā izslēgt. Ja? Uh, vai, vai atņemt viņam balsi, vai neļaut runāt pārāk skaļi. Ja? Un tāpēc mēs redzam, ka Eiropā tas ir plus un mīnus, kas atdurās dažas intereses. Ja? Un īstenībā demokratiskajā valstī uh, tas ir ļoti labi, jo cilvēki ar dažādām interesēm, cilvēki ar dažādām vērtību sistēmām uh, neatkarīgi no tā, vai tas ir degradējušas vai nē, <laughs> ja, bet ir spējīgi dzīvot kopā un atrast kaut kādu kopsaucēju. Ja. Jo, lai kā mēs negribētu, mana pārliecība šodien, šodienas kultūrā, varbūt pēc 50 gadiem tas mainīsies, bet šodienas kultūrā mēs ne, noteikti nevaram noiet, aiziet līdz tam punktam, kad visiem būs vienas vērtības es neatbalstu teiksim, Francijas uh, pieņemto lēmumu un ierakstīšanu konstitūcijā, ka aborts ir cilvēka tiesības. Mm. Ja, uh, eh, neatbalstu pilnīgi. Bet nu, man jārēķinās ar to, ka Francija tādu lēmumu ir pieņēmusi. Ja. No otras puses, man ir tiesības uh, skaidri paust savu viedokli un pateikt, ka es nevēlos, lai tā būtu. Un demokrātija tas ir tad, kad publis, publiskajā telpā mēs ar cieņu no vienas puses, viens pret otru, esam mm, spējīgi meklēt kaut kādu kopsaucēju, kaut kā sadzīvot kopā, um, neienīstot viens otru. Ja? Uh, un tieši, tieši tāpēc uh, priekš manis Eiropa tas ir pirmkārt, tas ir vērtību sistēmu plurālisms, ja? protams, nogriezot radikālus. Ja? Jo uh, eh, radikāli ja, viņi vēlās, uh, vienalga pa labi vai pa kreisi viņi būtu, viņi uzskata, ka tikai mūsu vērtību hierarhija ir pareizā un, par, un, un pārējais nē. E, es vakar, e, man jau ir arī feedbacks, ja, bet vakar uzrakstīju vienu tādu e, savas pārdomas, saka, ar bīskapu buļā teikto, tagad es slidinas virsmas esmu, jo kritizēt kaut netiešu priekšnieku tas ir, <laughs> ja, varbūt dažādi, bet tā nebija kritika, ja. Viņš, viņš lika man domāt, ja, bet um, es vakar arī par to biju rakstījis, Jā, kā no vienas puses e, mēs varam runāt par to, ka e, ir vērtības, bet rodas jautājums, bet kas ir tas arbitrs, kurš pateiks, kuras vērtības patiešām ir īstas. Jā, pat katoļu baznīcā e, tas ir brīnišķīga lieta, ka mēs runājam par pāvesta nemaldīgumu, jā, bet pāvests ir nemaldīgs, kad runā ekskatedra, nu tagad neiedziļināsimies iedzienos, tikai tad, kad runā ticības morāles jautājumos. Jā, bet vienlaicīgi pāvests jau nevar pateikt, nedrīkst pateikt, ka teiksim, tāds un tāds, tāda un tāda pasaules iekārta ir vislabāka. Ja. Mm. Eh, došu tādu piemēru, kad, kad bija eh, encyklika par, izkrita man no prāta, encyklika par ekoloģiju jau kādu laiku atpakaļ. Laudāta sīni. Vai... Laudātu sī laikam, jā. jā. Eh, varbūt, <laughs> jā, jo es atceros, ka lasīju, bet redzu, ka iz, iz, izkrita no prāta. Uh, kad no vienas puses pāvests sākumā dod eh, tādu analīzi eh, par to, kas notiek pasaulē attiecību uz ekoloģiju, un pēc tam dot arī teoloģisku skaidrojumu. Un eh, mani, man pazīstamie pētnieki jau bija pārmetuši šai enciklikai, ka tieši šajā daļā, kad viņš dod diagnozi, ja, tādu zinātnisko vai zinātniski populāru diagnozi varētu tā drīzāk pateikt, ka viņš tomēr ir kļūdās – Ja, ka, tur, ka tur nav līdz galam vispār, vispareizi. Ja, pētījumi liecina arī par kaut ko pretējo. Ja, no otras puses, teoloģiski tur viss ir ok. Mm. Ja? Tā kā mēs redzam, ka arī katoļu baznīca nepiedara pilnīgs monopols uz, uz visu patiesību, uz visu taisnību. Ja? No, Mums dom... ir arī tikai daļa. Ja. Ja. Nē, es, es tikai tā padomāju par klausītājiem, kur visdrīzākais uh, Eh, kaut kādu motivāciju vadīti nodomās, nē, ne, nevar būt, ja baznīca runā tāda dieva balss un dieva gribu, kā, kā, kā mums nav augstākā arbitra, mums ir, <laughs> mums ir, dievs vai ne, tur nu, <laughs> problēma pastāv, jebkurā gadījumā, bet... Problēma pastāv tādī, ka dievs ir augstākais arbitrs, bet ne cilvēks. <laughs> vai ne? Un, un šeit ir tā problēma, ka katrs no cilvēkiem var pateikt, Dievs ir manā pusē, un tagad man ir taisnība. Ja? Jā. Jo, jo starp katoļiem arī ir. Jo, teiksim, mums Latvija ir konservatīvākie katoļi, ja latviešu misa, misa latviešu valodā un, un tridentes un tā tālāk. Viņi uzskata, ka Dievs ir viņu pusē, un ir saucamie progresīvie, ja, jā. ka uzskata, ka Dievs ir viņu pusē, un Dievam ir lielas problēmas, ja, <laughs> kurā pusē nostāties. Kurā nostāties jā. Jā, bet tas ir brīnišķīga lieta īstenībā, jo uh, Eiropas kontekstā tas nozīmē, ka cilvēka rokās ir atbildība. Jā, atbildība un pienākums atpazīt uh, kas patiešām ir labs. Ja? Nu, jā. Eh, un, un nepietiek ar to, ka tu vienu reizi atpazīsi, un tagad uz visu mūžu tas tā būs. Bet ir nepieciešams net, nemitīgi no jauna šī jautājuma uzdot. Ja? Es laiku pa laikam diezgan provokatīvi, nu, arī katehēzes uzdodu jautājumā, ja piemēram parādīsies citplanētieši. Jā, tad teoloģiski vai mums jāsludina viņam evanģēlis vai nē? <laughs> ja gadījumā viņi ir, jā. Nu vai Kristus nomiris arī par viņiem vai nē? Jā, tie ir tie jautājumi, kurus mēs neuzdodam šodien, bet tas nenozīmē, ka varbūt pārīt eh, neizpildēs kaut kādas jaunas problēmas. Jā. Un tad būs no jauna jāuzdod jautājums, vai, kas ir labums, jā, kas būs augstākais labums. Mm. Jā. Mm. Mm. Bet, eh, jā, tu saki eh, par, nu, man šķiet, tas ir tāds eh, diezgan idealizēts skatījums uz to, ka nu, mēs Eiropā tik ļoti dažādi šie viedokļi un vērtības un principi, bet ka mēs atrodam kopīgu valodu, bet man jau šī brīža situācijā gan vairāk šķiet, ka nevis, nevis mēs tā kā aiz cieņas viens pret otru atrodam kādu kopējo mm. valodu, bet mēs mm. vairāk mm tā, nu, cīņas spara vadīti, mēģinam nevis uh, otru cienīt, bet vienkārši panākt savu, savu labumu, un šajā brīdī tad katram ir jāiesaists, lai to savu viedokli arī paust, un es šeit domāju nu, ļoti konkrēti par Eiropas uh, vēlēšanām, par Eiropas Savienības mm -hmm. vēlēšanām, ne? kad palikt ārpusē, jo man vienkārši neinteresē tas pārāk tālu, vai es tāpatās neko nevarēšu izdarīt, kad, uh, eh, kad tas var patiesībā nenostrādāt <laughs> šajā gadījumā, mm -hmm. vai ne? nu, es, es, es esmu par to, lai iet un balsot. Ja? Un pat ja kāds jau varētu pateikt, ne, ir pastāv viena pozīcija, kad es neju balsot, bet tā ir mana, tā ir mana aktīva pozīcija. Ja? Nevis tāpēc, ka es uzskatu, ka tas neko nemanīs, bet tāpēc, ka es, tas, ir, tas ir aktīva pozīcija. Es, es pieņemu šo lēmumu pilnīgi apzināti. Ja? Bet man nāk prātā eh, tāda bērnu multene viena Es no bērnības atceros vienu frāzi tikai. Tur bija sunīši, musketieri, ja, kaut kā tā tur bija. Un eh, tad eh, kardināls saka, sūtiet labākus no labākiem. Bet labākie no labākiem ir nosūtīti. Tas sūtiet sliktākus no labākiem, eh, labākus no sliktākiem. <laughs> Ja. Un šajā gadījumā, ok, ja mēs skatāmies uz kandidātiem, ja CVK saitē var palasīt visu partiju programmas, ja, un es pagājušajā nedēļā Eh, man bija mazliet brīva laika, ja es vadīju rekolekcijas, un tā vakaros klusumā es katras partijas tas deklarācijas eh, parlasīju, ko viņi grib, ja, ko viņi grib panākt. Ja. Protams, ir, tas ir deklarācijas, bet tieši tajos ir atspoguļotas viņu vērtības, ja, un es savu izvēli esmu izdarījis, ja, un tagad iešu un balsošu. Jā, protams, neteikšu par kuriem, jo iet nu runa par reklāmām, jā, jā, jā. un mums par to nemaksā. <laughs> jā, un, e, bet katrā ziņā e, tas ir pienākums arī mums, kā e, pilsoņu, lai mēs izmantotu visas mums dotas tiesības, jā, lai mēs ietekmētu šo realitāti tik, tik cik mēs varam. Nu jā, bet eh, kā tu varbūt tās, eh, nezinu, pamatosi, motivēsi vai atbildēsi cilvēkiem, kuri tagad, eh, nu, balstoties tieši uz kristīgām vērtībām un to, kad Eiropa ir pret, lai gan sākotnēji it kā mhm. esot bijusi balstīta mm -hmm. uz, uz šīm vērtībām, ar galu galā Eiropas diena tiek svinēta, mm -hmm. nu, pateicoties, nu, ja tā var teikt, dibinātājiem, vai ne, jā, jā. Nu, bet kā tu pamato vai kādu motivēji cilvēku, kurš, eh, kurš mm, balstoties kristīgās vērtībās pasaka, nē, es, es nē, es, es neiešu. Man, man vienalga, mm. Eiropa ir nodevusi mūsu vērtības, viņi jau ir aizmirsusi šīs vērtības. Eh, es došu vienu piemēros, vienu laiku pa laikam izmantoju, bet eh, mēģināšu ilustrēt. Es esmu mazliet no citas atkal sfēras, bet, nu, lai ilustrācija ir vis, vislabākais piemērs. Mm -hmm. Mēs zinām, ka laiku pa laikam policija ņem kukuļus. Es nevienu esmu pieķēris, bet es zinu gadījumus, kā tas ir bijis. Ja? Un no vienas puses kāds varētu pateikt, nu jā, viņi e, kukuļņēmēji, tad es negriezīšos policijā. Okay? Bet, ja notiek noziegums, mums nav alternatīvas, alternatīva dienesta, kur griezties, ja notika noziegums. Mums tik un tā ir policija, e, lai policists nevainojas, protams, jā, jo esmu pārliecināts, ka lielākā daļa nav kukuļņēmēji, un ne tikai tāpēc, ka, <laughs> ka, ka viņi baidās no likuma, jā, no, no konsekvencēm, bet arī aiz godīguma. Bet mums nav citas uh, struktūras. Jā, līdz ar to mums jāizmanto kaut nepilnīga, bet šī struktūra. Jā. Runājot par Eiropu, tas ir līdzīgi. Mēs varam runāt, ka Eiropa nav pilnīga, ka viņa mums ir nodevusi, ka, ka Eiropā ir cilvēki, kuri ir pret kristīgām vērtībām, tā ir daļa no Eiropas. No, nu jā. bet mums nav alternatīvas struktūras. Jā, mums e, nu krievi nebrauksi, vai ne? Jā, mēs paliekam dzīvot šeit, mēs vēlamies dzīvot šeit, un tāpēc mēs, kā daļa no šīs Eiropas, kā daļa no pilsoņiem, kuriem rūp arī konservatīvas vai kristīgas vērtības, mēs arī esam šo vērtību paudēji. Jo, ja par viņām neviens nerunās, ja, ja e, tos padzīs no stēnas, ja, ja tas paliks uh, Tāpat kā brīžiem saka par baznīcu, jūs palīdzat ar savām lūkšanām baznīcā. Nē, tā nav patiesība. Ja, ja es esmu e, Eiropā dzīvojošais cilvēks, kuram ir kristīgas vērtības un kurš ir reliģisks, viņam ir tiesības arī savu religiozitāti parādīt arī publiskajā telpā. Es nevaru uzspiest, ja, bet es, neviens, nav, ne, ne, neviens nevar mani piespiest slēpties, ja, jo tas nav kaut kas bezkalnīgs. Un tāpēc mēs kā kristieši, un es sev to saku, ja, pirmām kārtām. Es kā kristietis, es vēlos paust savu viedokli. Ja, es vēlos demokrātiskajai valstī izmantot visus instrumentus, lai arī par tām vērtībām runātu. Ja. Grib mani klausīties, negrib, bet es gribu runāt. Ja, un tāpēc arī tā, tā, tā balsošana, tas ir arī zināmā mērā uzrunā. Nu, jā, un izmanto, izmanto tos, kā tu saki, līdzekļus, ar kur palīdzību var paust savu viedokli. Un mhm. šajā gadījumā pilnīgi noteikti, un es domāju, kā kristiešiem, protams, kad mūsu, mūsu vērtības e, kristīgās vai vienalga, kā mēs viņas nosauktu, ka tā, mhm. tās arī kaut kādā veidā e, nu, veido mūsu priekšstatu rīcības un, un, un tā skaitā arī uh, vēlēšanu izvēles <laughs> noteikts. Un, ne? Nu, un es pilnīgi, ne. Nu. pilnīgi piekrītu arī par to, ka nu, tādu kaut kādu uh, sašķeltību, tādu uh, gudrs vārds kognitīvā disonants, kas veidojas mm. dažbrīd uh, kristiešiem, uh, mēģinot it kā uh, dzīvot mm. baznīcā un tad izējot ārpus, uh, mm. dzīvot <laughs> it kā pilnīgi nošķirtu pasauli mm. vai, vai kaut kādos lēmumos pieņemt uh, it kā neatkarīgus uh, Uh, lēmumus un rīcības, bet, mm -hmm. bet nu, mēs jau to redzam, ka ne tikai kristiešiem tas nav iespējams un nav vēlams nemaz tāpatās kā liberāli no. vai, mhm. vai citādi vispār domājošie, vai ne? No, nu, tā kā. No. Nu, kristietība taču bija lokomotīve gan kultūrā, gan mākslā, gan arī nu, kultūrā un mākslā kopā, ja, gan arī jā, zinātnē, jā, jā. visus viduslaikos. Ja. Tagad mēs kaut kā mazliet atpalikām. Jā, no, nu, jā. Un, eh, okay, okay, ja, pat ja to veido citi spēki ja, un citi cilvēki, un neatkarīgi no reliģi, reliģiskā pasaules redzējuma, ok, ja, demokrātiskā Eiropā tas var notikt, ja, bet vai, mēs, vai, vai tam mums liekas ir pien, dot savu ienesumu, ja, jā. savu pienesumu Eiropā, ja, un pateikt, ok, bet ir arī daļa no cilvēkiem, kuri uzskata savādāk. Eh, eh, atkal Piedod, Jānis, ka es tagad <laughs> tiku pie mikrofona, tagad to runāt, bet e, priekš manis varbūt atceries, bija tāds, e, tāds konflikts, varētu teikt, Rotko centrā par to slaveno, par tiem slavenu eksponātiem jā, un tā tālāk. Un, jā, jā. un tagad e, kultūras ministrs par Facebookiem tur auroja, ka, ka notiek cenzūra un tā tālāk. E, bet e, šeit Puntuļa kungs tieši bija ministrs. Jā. Jā, jā. Bet šeit ir tā problēma, ka neiet runa par to, ka kāds gribēja kaut ko aizliegt bija runa par to, ka ir cilvēki, kuri publiski pauda savu viedokli, ka viņiem tas nepatīk. Nu, un, un īstenībā tas ir pilnīgi normāls demokrātiskais process. Jā, un, eh, Šeit, eh, teiksim, Daugavpilī konservatīvi cilvēki pat izteica savu viedokli, ja, un, un izrādās, ka, nu, Daugavpilī kādam tas patiktu vai ne, bet, bet šo konservatīvo bija vairāk. Jā, un, Nē, nu, un viņi arī ir elektorāts. Jā, un, un viss. Nē, nu tieši tā, bet uh, varbūt tās reizējot, jo jau mums tuvojas raidījums uz beigām eh, no, yeah. no šīs tādas eh, politizētās <laughs> tēmas. Eh, radio klausītāji neaizmirstiet, jūs arī esat atbildīgi par Eiropas nākotni un par paši par savu nākotni izvēloties, balsot tā kā pienāks datums 8. jūnijas, nebaidieties, dodieties un balsojiet. Bet eh, drusku citi it kā aizejot un it kā paliekot pie tās pašas tematikas, tu pieminēji kultūru, nu, kad kultūra savā laikā bija baznīcas eh, dominējoša sfēra, bet eh, nu, tā viņa ir pamazītiņām, kā daudzas citas jomas ir, ir tā kā pazaudējusi to tādu ciešo vismaz saskari. Uh, man jautājums, kā ir? Tu seko Eirovīzijai līdz, jo tagad notiek Eirovīzija, domāju, daudzi mm. varbūt tās arī seko. Noteikti tā, ka pēdējā Eirovīzijā, kurai sekoja, bija 2012. gads. Var prasīt, Katlorīn... kāpēc tik, vē, tik, tik sen? <laughs> tik sen, kad toreiz, kad Lorīna ar savu eiforiju uzvarēja, un es tiešām, man šī dziesma joprojām patīk, kad arī vairāk ne 12 gadi jau pagāja no tā laika. Uh, Bet pilnīgi es parastāju skatīties, kad uh, vinēja končita virst. Ja? Eh, jo, jo vienkārši es paudu savu viedokli, man tas nepatika. Ja? Eh, protams, ka tas arī ir mākslas kaut kāds events, ja? kaut kāds notikums, ja? un cilvēki gatavojas, un Dons atbrauc, aizbrauc, un pat tur bija ļoti skaists klips no lidmašīnas kabīnes. Jā, un, un, protams, tas, tas iepriecina, ka cilvēki nodarbojās ar to, bet es pārstāju vērot, jo priekš manis tas, tas notikums nu, pārstāja būt noteicošs un svarīgs. Jā, tā kā tas ir mans viedoklis. Bet es kaut kā sekoju līdzi, zinu katru gadu, kas vinē, un pat noskatos atsevišķas dziesmas, bet jau neizraisa manī tas, emo, tas kaut kādas stiprākas emocijas. Nē, nu jā, jo es vienkārši arī tagad skatos uz, uz to, kas tiek rakstīts um, internetā uh, vietnēs, un, un, protams, Eirovizija tiek atspoguļot, un, protams, mm. ka tā ir kļuvusi arī par politisko tādu skatavi. Nu, tagad, piemēram, mēs Izraels pārstāvu tiek izsvilta, mm -hmm. nu, kas mm -hmm. no mhm. vienas puses varētu būt pat arī saprotams eh, šajā mm -hmm. gadījumā, vai ne? Un, un, un, mhm. protams, e, man personīgi tā... Uh, uzmanību pievērsies šī gada īrijas uh, grupa vai duets, vai jā. kā lai viņu nosauc. Mhm. <laughs> nu, Lasīju par to, jā. <laughs> Mhm. nu, ļoti, ļoti interesanti. <laughs> Nezinu, vai to var Kaut nosaukt par orģinālu. jā, tur laikam esot bijis, jā. Es, eh, es, ne, es nesekoju līdzi, es, es ārē esmu Aha. viens no tiem, kurš uh, Mm. Uh, atceros, vēl beidzamais, beidzamais bija seminārā. Es biju, un mēs man šķiet, mm. ka seminārā skatījāmies tātad pirms kaut kādiem 20 mm. gadiem. Uh, tas jau notika, un es neesmu sekojis līdz kaut kādu iemeslu dēļ. Es pat nezinu, man nav, man nav it kā nekādu tādu īpašo mm. emociju. Jā, es arī uh, ik pa brītiņam kaut kur es redzu to, kad ir Eirovīzija, ka tur es nezinu pat īstenībā, kas vinnē vai nevinnē, un man tas mm. savā ziņā nav tik būtiski, gan, ja Latvija vinnētu, es ļoti priecātos, <laughs> protams, bet, bet, bet vienmēr mani tas tā kaut kā fascinē, kad tā māksla mums tik ārkārtīgi politizēta ir kļuvusi. Mm -hmm. Nu, nevajag Eirovīziju, vai ne tas pats Rotko muzeja gadījums, vai mums šeit mhm. Rīgā bijusi sienas uh, uh, murelis vai kā viņi ir nosaukti, jā, jā, uh, arī, arī uh, uzglesnots un izsauca reakcijas, un, protams, man šķiet, tur, tur, tur ir drusītiņa tāda kā uh, kristiešu un nekristiešu uh, sadalīšanā mm -hmm. šajā jau, lai gan ne tikai, protams, mm -hmm. un, mhm. un tas viss man kaut kā tā izraisa drusku tādu uh, beidīgumu un, un, un nepatiku, un, un no vienas puses uh, pret to, kas, kas tiek izdarīts, nepatika, no otras puses e, pret kristiešu rīcībām šajās mm. situācijās, <laughs> jo arī dažreiz šķiet, mm. nu pagat, to arī par īsti kristīgu nevar nosaukt, vai ne, un kāpēc mēs mm. nemākam iedot, e, dot iespēju tiem cilvēkiem izteikties, pat ja mums nepatīk e, šajā gadījumā mm. -hmm. un mm-hmm. tā tālāk. Nu, ka tas vi, visu laiku uzjundī šīs, šos jautājumus vai šīs izjūtas un pārdomas bez, bez kaut kādiem īpašiem mm. secinājumiem vai slēdzi ēdzieniem šajā gadījumā. Es, es arī nedomāju, eh, kā tu jau minēji pašā sākumā, ka mēs būsim kādreiz tādā situācijā, kur mēs eh, visi būsim viena liela laimīga eh, saime, kur viss vienmēr būs labi un patīkam un vienmēr piekritīsim viens otram, ne? Uh, Nu, tikai pēc parūzijas, agrāk noteikti ne. <laughs> jā, tas tā laikam, jā. Tiem, kas mm. nesaprat, kas ir parūzija, <laughs> tas ir... <laughs> Jēzus Kristus otrreizē atnākšana. Jā, tieši tā. Tāpat, ka viņš uzkāpa debesīs, tāpat viņš arī atnāks, kā mēs lasam šodien liturgijā. An, tieši tā, jo šodien svinam šodien, kad uh, viņš uh, ir uzkāpis debesīs. Es domāju, ar to mēs arī skaisti varam noslēgt. Paldies par šo sarunu. Paldies, paldies, ka pasauci. nu jā, un uz tikšanos jau nākošajā reizē. Ar Dievu visu labu. Visu labu. Izskanēja raidījums Priesteru viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!